Daarna het ons weggedraai en op pad naar Basan opgetrek, en och, die koning van Basan, het uitgetrek ons tegemoet, hij en zijn hele volk, om te veg bij Eder. Toe het die Heere vir my gesê, wie is niet bevrees vir hom nie, want ek gee hom en sy hele volk en sy land in jou hand, en jy moet met hom doen soos jy gedoen het met Simon, die koning van die Amorite, wat in Jesbon gewoon het. En die Heere onze God het ook och, die koning van Basan, en sy hele volk in ons hand gegee, zodat so ons om verslaan het, totdat daarvan om niemand oor was wat vry geraak het nie. En ons het in die tijd al sy stede ingeneem, daar was geen vesting wat ons van hulle nie afgeneem het nie, 60 stede, die hele landstreek Argop, die koninkrijk van Och en Basan. Al hierdie stede was versterk met hoë mieren, koorte en grendels, behalwe een groot menigte onbemierde stede en ons het hulle met die baanvloek getref soos ons met zoon, die koning van Jesbon, gedoen het dier elke stad, manne, vrouwen en kinders met die baanvloek te tref. Maar al die vee en die buit van die stede het ons voor ons geroof. So het ons dan in die tijd die land uit die hand van die twee konings van die Amorite diskant die Jordaan geneem, van die Arnon rivier af tot bij die berg Hermon, die Sidoniers noem Hermon Sirion, maar die Amorite noem dit Sener, Al die steden van die gelijkveld in die hele Gilead en die hele Basan tot bij Saga en Eder, steden van die koninkrijk van Och en Basan. Want Och, die koning van Basan, het net alleen oorgeblij van die Refaede. Is sy ledekant, eister ledekant, nie daar in Rabba van die kinders van Ammon nie. 9 el is sy lengte en 4 el sy breedte, gewone elle. In hierdie land het ons in die tijd in besit geneem, van Aroer af, wat bij die Arnon rivier lee, en die helft van die gebergte van Gilead met die stede daarvan het ek aan die Rubenite en die Gadite gegee. In die oorige deel van Gilead saam met die hele Basan, die koninkrijk van Och, het ek aan die halve stam van Manasse gegee, die hele landstreek Argob. Door die hele Basan wordt land van die Refa Ete genoem, ja er, die sien van Manasse, het die hele landstreek Argob tot bij die grens van die Gesirite en die Ma, Gatite gekry en dit, namelijk Pasan, dat zijn naam Jorstorpe genoemd tot vandaag toe. In aan Magelet ek Eliad gegee, maar aan die Rubenite en die Gadite het ek van Eliad af tot bij die Arnon rivier gegee, die middel van die rivier, saam met sy overland, en tot bij die Jabuk rivier, die grens van die kinders van Amon. Daar bij die vlakte in die Jordaan, saam met sy grondgebied, van Kin, reed af tot bij die seder van die vlakte, die Suidsee, onder aan die hange van Pisgout in die ooste. Verder het ek in die tijd aan jullie bevel gegee en gesê, die Heere jylle God het aan jullie hierdie land gegee om dit in besit te neem, gewapend moet jullie voor jou broers, die kinders van Israël, oortrek, al die dapper mannen, net jylle vrouwen en jylle kinders en jylle vee, ek weet dat jylle baie vee het, kan in jylle stede bly wat ek aan jylle gegee het, totdat die Heere aan jylle broers soos aan jylle ris gee, en hulle ook die land in besit neem wat die Heere jylle God aan hulle kan die Jordaan sal gee, dan kan jylle teruggaan elkeen na sy besitting wat ek aan jylle gegee het. Ook het ek Joshua in die tijd beveel en gesê, jou oor het alles gezien wat die Heere jylle God aan jullie twee konings gedoen het. So sal die Heere aan al die koninkryke doen waarin jy oortrek. Jylle moet vir hulle nie bang wees nie, want dit is die Heere jelle God wat vir jelle strij. Ook het ek die Heere in die tijd gesmeek en gesê, Heere, Heere, jy het begin om die knag je grootheid en die sterke hand te laat zien, want wat er God is daar in die hemel en op die aarde wat zulke werken en zulke machtige dade kan doen soos hy. Laat mij toch oortrek in die mooie land zien wat oor kan die Jordaan lee, daar die goeie bergland in die Albanon. Maar die Heere het toernig op mij geword om jullie ontwil in mij niet verhoor nie, maar die Heere het voor mij gesê, dit is nou genoeg. Moe nie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oor op naar die weste en naar die noorde en naar die syde en naar die ooste, en bekijk dit met jou oor, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Gee dan bevel aan Hoosea, en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uitdeertrek en hij zal hulle die land wat jij zal zien, laat erven. In ons het in die dal teenoor bid peor geblij.